الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم كثير أربع Nekog الله zahvala. Prošli put već govorite o značenju ime, imena Arab. بس smo o tome govorili, znači, u jeziku, što znači Arab. i neka, znači, onaj, uh, neke još stvari koje su vezane za samo ime Ahlap, dakle, između ostalog da je to jedno od imena koje najčešće se spominje u Koranu, posljednje Allah, da je to jedno od sveobuhvatnih imena, kao što je i ime Allah, da je jedno od imena kojima je Allah Svanova Tara najčešće dozivan u dovama i da je svakako to dokaz da je to jedno od najvećih pohvala tako i najvećih hvala Allahu Subhanahu wa ta'ala ili kad se Allahu Subhanahu wa ta'ala obratimo sa ovim imenom Ahab ili ga oslovimo sa imenom Ahab da smo ga time šta? Allah pohvalili da i zahvalili. I govorili smo o tom imenu Rab, o odnosu tog imena prema uh, to svako odnosno kako se koristi ovako, ta pa Rab odvojeno od ičega i ne, ne pridodato ničemu, znači koristi se samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah a da se doda rab kao gospodar nekih stvorenja, koristi se za Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodar Arša. O tako? Gospodar Kjave, gospodar nebesa i zemlje, gospodar onoga što je između nebesa i zemlje, gospodar svega i tako. Znači, to spolo da Allah subhanahu wa ta'ala na taj način. Za ljude nije dozvoljeno znači reći da je gospodar nekoga drugog, osim da se kaže gospodar neke stvari u smislu njeg vlasnika. No tako, pa je to dozvoljeno reći. Rabul Bejt znači gospodar kući. Je tako? Pa smo ostavili, znači, za večera su za Allahov pomoć da govorimo o tome šta šta podrazumijeva i šta u sebi sadrži ovo plemenito ime šta podrazumijeva šta u sebi sadrži šta obuhvata ime Arab gospodar pa on Rab Allah subhanahu wa ta'ala je Rabu kulli šeht gospodar svega. To znači njegov stvoritelj, njegov vlasnik. Stvoritelj i vlasnik. Onaj koji ima moć nad svim. Onaj koji svi, sa svim raspolaže. Sa svim raspolaže u svakom smislu raspolaganja. Stvrzovno znači sa svim raspolaže u svakom smislu raspolaganja. Tako da ništa ne izlazi iz okvira njegovog gospodarstva. Ni u kakvom smislu. Tako, ništa ne izlazi iz okvira njegovog gospodarstva ni u kakvom smislu. E sad šta ovo znači, mi možemo kroz primjer, tako? Allah s.w.t. je gospodar svega u svakom smislu njegov gospodar, stvoritelj, vlasnik i on sa njim raspolaže u svakom smislu. Dok, na primjer, mi možemo za čovjeka reći da je gospodar ili vlasnik, ne znam, kući ili stada ovaca, ili tako, koza, <laughs> krda krava. Međutim, da li ovaj ovdje gospodar posjedi ovo? Nema apsolutno. Nema apsolutno posjedanja, tako. Da li je stvoritelj? Nije svakako, tako. Odmah, znači nije stvoritelj. Drugo, posjednik jeste, ali njegov posjed je vrlo ograničen. Zatim, on raspolaže sa tim stadom ili s onim što posjedi, ali njegovo raspolaganje sa tim je vrlo ograničeno. Kako? I vremenski. Koliko malo? I vremenski kako još ne raspolaže sa tim u svakom smislu. Kako to? Može neko da mu to ukrade, može da krepe, da se razboli, ali tako? A? Znači, može da se desi mnogo, znači, ne raspolaže sa tim u svakom smislu, njegovo raspolaganje sa tim je vrlo ograničeno. I on će od toga iskoristiti samo što, je tako, što bude Allah smanat, ali opet apsolutni gospodar razvoli. Jel vidite? Znači, to je značenje koje podrazumije ova riječ Rab, koja se odnosi samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ništa ne izlazi iz okvira njegovog gospodarstva. Pa sve što je na nebesima i na zemlji, sve je u robstvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako je on gospodar, on kao gospodar ima svoje robove, ali tako, podanike. E sve što je na nebesima na zemlji je u robstvu njemu. Sve on posjedi, sve je pod njegovom kontrolom i sve je Allahu subhanahu wa ta'ala, sve što je na nebesima na zemlji, sve je Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutno podčinjeno. Pod njegovom je, da tako kažemo, pod tako šakom, pod njegovom rukom, pod njegovom upravom, pod njegovom vlašću sve je apsolutno njemu počinjeno. Zato niko od stvorenja ne tvrdi za sebe i nije tvrdio za sebe da je on stvorite, izumite, da on oživlja smrći i da on sve može. Niko, znači od ljudi, od stvorenja, od džina i ljudi nije tvrdio za sebe da posjeduje ova svojstva gospodarstva i da on sa, sa svim raspolaže. Osim, je tako, neki, tako, rijetki od eh, nevjernika, od sufija, međutim i oni ne pripisuju to gospodarstvo apsolutno tako, stvorenjima, nego dijelenično. Je tako, nekim svojim erlijama prepisuju gospodarstvo da gospodari dijelovima svemira i da upravljaju nekim planetama, je tako? To prepisuju, niste znali za to. Znači, to ima kod Sufije, Batinije, je tako? Imamo kod kršćana isto tako da oni o tako dio gospodarstva prepisuju kome? Isu. Isu, ali i sa nam, tako, i tako dalje. Znači, to su rijetki, rijetki slučajevi da neko tvrdi da uz Allaha subhanahu wa ta'ala ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala neko učestvuje u njegovom gospodarstvu. Tako. Čak kad bi neko tvrdio, to je bilo lažno i on sam je znao da je to lažno, je tako? Kao što je bio Firaun Ibrahim a.s. kad mu je rekao je tako da Allah smanav taro življa po smrći, on kaže ja dajem život smrti. Pa kaže nebo Ibrahim a.s. dobro, inna Allah je eti bi šems minan vešniti, fa eti bi ha minan mat. Dobro. Allah smanav taro daje da sunce dolazi sa istoka, da ti gadnim i dolazi sa zapad. Ali pa tako ako učestvuješ u gospodarstvu. Fa buhi tel nadi kefar, pa se zbunio, ali tako, <laughs> nevjernik se zbunio, tako. Tako da, rijetko se dešava da neko pripisuje bilo kome od stvorenja gospodarstvo ili učestvovanje u gospodarstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? To znači da ljudi uglavnom prihvataju i vjeruju u gospodarstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je on apsolutni gospodar. I samo on. Čak su mušljici, jel tako, Korajiša, to potvrđivali. Pa Allah s.a. je objavio u Korane, jel tako, na više mjesto, u mnoga ajeta. Objavio Muhammed s.a.v. Kul, reci ti njima. Pa u tim ajetima reci ti njima ili pita ih, jel tako, men jerzukukum min as-sama'i wal ard ko vas obskrbi sa nebesa i zemlje am men yamliku as-sama'a wal absar ko je gospodar sluha i vida ko daje to ko je dao sluh i vid ko je stvorio to wa man yukhrijul hayya min al-mayyit ko izvodi živo iz mrtvog ko yukhrijul mayyita min al-hayy i izvodi mrtvo iz živog ko od mrtvog stvara živo, a ko od živog stvara mrtvo. Al tako? Pa ja sam vam onaj, baš jednom prilikom govorio o tome da je Allaho ajet i jedno i drugo. S tim što ljudi ne obraćaju pažnje na to. S Allaho je ajet. O tako? Ljudi i danas mogu da o tako proizvedu svašta da napravim. Ali ne mogu da proizvedu život. život i ne posjeduju, znači, ništa čime će proizvesti život. Mogu proizvesti sjemenko, riže, pšenice, otako. Mogu sve to znaju sastav, kako to izgleda. Ali nikad u toj sjemenki, otako, neće moći stvoriti snagu života. Da kad se baci u zemlju, da nikne, da prokrije. Rekom se nam. Nikad se to neće desiti, tako? Ne dešava se. Nema. Nema djeteta iz prvete ili izaz još. Šta je problem? Zato što se ona razvija do određene dobi, onda nema ništa. Kad treba da dođe mele i da udarne dušu, ne dolazi. Tako, nema. Ima snage života, znači to je samo Allah subhanahu ta'ala daje da prokli, da nikni, da oživi mrtvo, suvo. Tako. Pa isto tako taj plod utrovi majke raste, razvija se. Mrtvo. Kao mrtvo tkivo. Preko pupčane, pupčane vrce, tako. I onda, <clears throat> tek 120 dan kad dođe melek i udarne mu dušu, onda ono počne da se kreće, o tako samostalne poteze, pokreti, da pravi znači živo. I ima svoj odvojeni život, samostalni život. To tada je mrtvo. Da e tako isto iz živog stvara mrtvo. Pa sam vam pričao, o tako, priču koja se spominje, da je Beduin sa svojim prijateljem Jaho i onda ovaj odjednom padne mrtav sa svoje jahalci. Prvo je pogleda mrtav. Šta ti je ustani doziva? I onda kaže ovaj, pa je ovaj dokaz stvorce. Prvo čovjek malo prije, znači isti taj čovjek. Tako gleda, sluša, govori, osjeća miris, osjeća srcem, voli, mrazi, razmišlja. Je tako? Jaše, isto to tijelo, sve je tu. Sad odjednom ne čuje, ne vidi, ne može se pomjeriti, ne govori, ne gleda, ništa. Mrtvo. Isto ono tijelo. On ga doziva, šta ti bi sad si odjednom mrtav, šta ti je? Šta je to što sad više nema u tebi? Je tako? Pa da si živ. E to je taj život. Je tako? da Allah smano tala je živog stvara mrtvo. U me ju debirom am i ko upravlja svim stvarima, tako, ko upravlja fe se je kulu on Allah. Pa vidi, mušnici sigurno će reći Allah. A pa mušnici tako, nevjerici, mušnici sigurno će reći Allah. Fakul efera teteku. Pa zašto se onda ne boji? E sad, ako je mušljicima koji su potvrđivali Allahu subhanahu wa ta'ala rububijet, po tako, koji su se Allah subhanahu wa ta'ala u dobrom obraćali nekad, činili ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, ali su usto činili ibadat još nekome, to je s tvojim idolima, je li tako? bila potrebna jedna tako snažna intervencija. Koja? Da Allah svano tajala pošalje poslanika, sallallahu alaihi wa da ih opomeni, da napravi tako snažan zaokret i da bude tako snažno neprijateljstvo i tako okrutna borba sa njima. O kako? <clears throat> Kakva intervencija? I šta treba danas? O kako? sa onima koji ne vjeruju čak ni u rububijet i ne priznaju da Allah spano tala gospodar. Ne znaju ni za u kakvom su oni stanju. A evo, mošnici Kureša, po svjedočenju Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, su vjerovali da on gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala kaže <clears throat> za njih, jel tako, za mušrike, za sve kaže šta? In kullu men fi samavati wal ardi illa ati rahmani abada. Ne ima nikog ni na nebesima ni na zemlji, a da neće doći Allah subhanahu wa ta'ala kao rob. Da neće doći milostivom, da neće doći milostivom kao rob. Povod Allah subhanahu wa ta'ala šta? Sve i na nebesima i na zemlji I nevjernike i mušrike. Sve naziva šta svojim? Robojima. A tako? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Njemu se predalo, njemu je predato, njemu se predalo, njemu se podčinilo esleme. Esleme je od islama, tako, njemu se predalo sve i na nebesima i na zemlji. tovan dobrovoljno au kerha ili protiv svoje volje. Dobrovoljno ili prisilno. Svi su Allahovi robovi, dobrovoljno ili prisilno. Wa ilayhi yurja'un i njemu će se svi vratiti. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala otako i na mnogim drugim mjestima potvrđuje da je on gospodar, odnosno da su svi ostali njegovi robovi. Dobro. Oni koji povjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruju u njegov robovijet i vjeruju da on je jedini gospodar, da je on apsolutni gospodar, je tako? A onda mu se potičine dobrovoljno, priznaju ga za gospodara i kažu mi se tebi pokoravamo. U kojem smislu ti se pokoravamo? Ono što naređuješ, izvršavamo ono što zabranjuješ, ostavljamo. Znači, pokoravamo se u smislu šarijata koji je propisao. Privatamo tvoj zakon. Tako? E, ovi su Allah subhanahu wa ta'ala se pokorili, oni su njegovi robovi, kako? Tauan. Dobru vojnu. Tako? Oni su robovi i privataju da su robovi, priznaju, i pokorili se Allahu subhanahu wa ta'ala tov'an dobrovoljno. A oni koji ga ne priznaju za gospodara, tako? Ili vjeruju njegovu gospodarstvo, ali šta? Ne čine mu ibadet. Kažu, jest Allah je gospodar, ali ne čine mu ibadet. Neće da mu čine ibadet. I takvih je mnogo danas ponajviše, ali tako. Ko je gospodar? Allah. Ko je stvorio? Allah. Ali tako? Koga god pitaš? Allah. I mi vjerujemo u Allah. I mi vjerujemo u Boga. Međutim, i vade smo nečine. Kad kažu mi vjerujem u Boga, vjeruju u kojem, u kom smislu? Da Allah stvorite, gospodar. Ali tako? Međutim, ne činimo ibadet. Ovi su također Allahovi robovi, ali kako? kerahan. Protiv svoje volje. A tako? Oni su Allahom robovi. Ne mogu, oni nisu slobodni. A tako? Nisu izabrali vrijeme kad će se roditi. I mjesto gdje će prostor, jel tako? Nisu izabrali svoje roditelje, nisu... Mnoge stvari u životu ne mogu birati, jel tako? Ni trenutak svoje smrti, ni zdravlja, ni bolest, ni bogatstvo, ni siromaštvo, ni... Jel tako? znači, nečim u svom životu oni ga upravljaju. S tim što je Allah spanao tara da bi izaveo, oduzio im taj osjećaj. A pa, pa su oni Allah spanao tara robovi protiv svoje volje. Oni priznaju da Allah gospodar, ali mu ne čine i badet, neće da mu rob, robuju dobrovoljno. Pa su oni Allahovi robovi protiv svoje volje. Prisilno. A druga sorta srednika, je li tako, on je Allah smano tada priznajde gospoda i njemu ro, roboju. Svjesno, je tako, prihvata i taj robovijet. Kaže Ibn Khayyim rahmehullahu ta'ala. Obudije, znači robstvo, Allahu subhanahu wa ta'ala ima dvije vrste. Opšte robstvo i posebno robstvo. Opšte robstvo To je robstvo stanovnika nebesa i zemlje. Svih. Koji svi Allah subhanahu wa ta'ala robuju. I oni koji su dobri od njih i oni koji su pokvareni od njih. I oni koji su mu'mini i oni koji su kafir. Oni su svi potičinjeni Allahu subhanahu wa ta'ala i pod njegovom su vlašću. Oni su protiv svoje volje potičinjeni Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto grobstva ne mogu izaći. I oni su u njegovom vlasništvu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالُ اتَّقَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا I kažu milostivi je uzeo sebi dijete. لَكَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا vi ste došli sa krupnom stvar. Izmislili ste šta? Krupnu stvar. Tekadu se na vatu wa tafattarna وتقر الجبال هدا kaže zamalo da se nebesa smrvi i zemlja raspukne i brda sruši u prah pretvori od onoga što oni govore. Je li tako? Em dao li rahmani varada da prizivaju ili tvrde da milostivi ima djeta. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ يَنْ يَتَّخِدَ وَلَدَا A nije potrebno milostivom da uzme sebi djete. Što će to njemu? Ali tako, nije to njemu potrebno. I onda dolazi ovaj ajet koji smo malo prije spomenuli. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا Nema nikog ni na zemlji, ni na nebesima, a da neće doći milostivom kao rob. Šta to znači? Da su svi i vjernici i nevjernici Allahovi Allahovi robovi. Zatim kaže uzvišeni tako ovo je dokaz da su i vjernici i nevjernici Allahovi robovi. Pa kaže zatim Ibn Qajim ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء A na dan kad ih pro, proživi i one kojima ibadet čini, čine mimo Allaha, proživi njih i one kojima su robova mimo Allaha, pa im onda kaže, jeste li vi zaveli ove moje robove? Koje? Ove mošlike. Tako? Jer ovi su robovali njima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Proživi i njih i ove kojima su robovali. I ovima kojima su robovali kaže Allah šta? Jeste li vi zaveli ove moje robove? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala da naziva svojim robovima. O tako? Pa ih naziva ovdje svojim robovima. Iako su oni šta? Bili bušici, bili totalno zabludi. Pa kaže Ibn Qajim, ovako Allah subhanahu wa ta'ala nevjednike naziva robovima samo sa pokazivanjem. Je tako? Ovi. Je tako? Dok općenito da kaže moji robovi, bez pokazne zamjenice, jel tako, bez pokazivanja ovi, tako Allah svanog tala, moji robovi ili robovi milostivog, govori samo za one druge vrste robova, koje, za onu drugu vrstu robova, koji su to? Vjernici. Samo za njih govori tako. Kao što će doći inša Allah. Zatim kaže Allah svanog tala, kuri da hun ne fakira samavati val ard. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فكاجه reci o Allahu, stvoritelji nebesa i zemlje, poznavajuće vidljivu gajba i vidljivog, ali tako, i onoga što je gajb i onoga što nije gajb, ti ćeš presuditi ili ti presuđuješ između svojih robova u onome čemu se oni razilaze. Pa ovdje između svojih robova, između koga? Vjernika i nevjernika. Pa nazva ovdje i jedne i drugim robojima. I jedne i drugim Allah Svano Tara ovdje naziva robojima. Isto tako Allah Svano Tara kaže vam Allahu yuridu zulme lila ibad Allah ne želi nepravdu da čini svojim robojima. Je tako? Iako su ovi ovdje u ovom kontekstu bili ko nevjernici, jer Allah svanova tala govori o kažnjavanju, kako će i kazniti, a onda kaže, ne želi Allah svanova tala ili ne čini nepravdu svojim, nepravdu robovima, je tako? Ili, u džehenemu, kad oni koji su bili počinjeni, počnu dozivati, raspravljati se sa svojim, sa onima za kojima su se povodili, pa ih do, počnu dozivati, je tako? možete vi malo nam vlast ovu kaznu, mi smo se za vama povodili. Je tako? Mi smo za vama išli, vi ste bili onaj, naši predvodnici. Evo, dobili ste nas u džahene, možete nam sad dio kazne ove odkloniti, je tako? Pa će ovi reći šta? Inna Allah, kada hakeme bejnem ibad. Allah je već presudio svojim robovima. Kome? Svima. Je tako? i ovi su već presuđeni im da su svi u džene, u dženom. To je da je već pala, nemojte nas sad dozigati, gotovo. A tako, i ovo je jedno od teških scena onih koji se po, povode, a tako, velikih razočarenja za one koji se bez dokaza povode, za nekim vođama, a tako, pa kad ih odvedu u dženom, neće i onda ništa moći pomoći ništa im u džehennem neće moći pomoći. E, ovo znači sve što ovde Allah svano tela do sad što smo spomenuli ajeta, odnosi se i na vjernike i na nevjernike ili općento samo na nevje, na nevjernike, je li tako? Međutim, ova druga vrsta rububijeta, kaže Ibn Qajim Rahmanullah Ta'ala, to je obudijet, odnosno robovanje iz ljubavi i čest, i čežni, jel tako? Ispokornost. Robovanje, dobrovoljna ispokornost. Pa kaže Allah smano ta, ja i vedi, la kaupun alikum rijemu, ala entum tahzaru, o robovi moji, vidite sad kako se obraća, jel tako? O robovi moji, za vas danas nema nikakvog straha, niti, niti ćete izaći im žaliti. za vas danas nema nikakvog straha, niti ćete biti ožalošen. Tebeši ibad, obraduj robove moje, alladine jestemi'una al-qawla fe jestemi'una ahsana. Oni koji slušaju govor i onda slijede ono što je najbolje. Pa slijede, o tako? Slušaju govor, slušaju šta se objavlje, pa slijede ono što je najbolje. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما I robovi milostivog koji po zemlji smireno hodaju, a kad im se obrate neznalice, oni kažu šta? Selama. Mir vama kaže im selam, je tako? Zatim govori Allah subhanahu wa ta'ala kako Iblis govori, ili tako? Vala ugvijennehum ajma'in. Ja ću ih sve zavesti. Koga se? Potomke Adamove. Illa ibadake minhum ul muhlasin. Osim tvojih iskrenih robova. Pa je ovo posebno robstvo. I ove naziva robovima, je tako? Međutim, ovo su ovo su druga vrsta robova. Posebno robstvo robstvo koje dobrovoljno robstvo mu'mina, vjernika, je tako? Inna ibadi lejsa leke alihim sultan, zaista nad mojim robovima ti nemaš nikakve vla, vlasti. Ko? Rob šeit. Isto rob, je tako? Ali on je rob počinjen protiv svoje volje, je tako? E, ti nad mojim robovima nemaš nikakve vlasti kaže na drugom mjestu Ibn Qajim. Znači ovdje je napravio Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala razliku između dobrovoljnog i prisilnog robstva. A općenito svi su Allahovi robovi. Htjeli to prihvatili, vjerovali u to ili ne vjerovali. On je, kaže Allah subhanahu ta'ala, gospodar svega i stvoritelj. On sve može. Ništa ne izlazi iz okvira njegove njegovog gospodarstva. Sve je u njegovim rukama. Sve što je na nebesima i na zemlji, njemu je rob. U njegovu je šac. Pod njegovom je vlašću. Njemu je potičinjeno. <clears throat> Svi, znači sva stvorenja, imaju, znači su jedinstveni po tome što su Allahovi rob, robovi. Međutim, razlikuju se po čemu? Kaže Ibn Kajim, razlikuju se samo da li Allaha prihvataju za božanstvo ili ne. Znači, Allaha subhanahu wa ta'ala svi prihvatali, ne prihvatali, on je njihov gospodar. A je li njihovo božanstvo ili nije? E to se, pa tako tu se Allahovi robovi razila, razilaze, jel tako? Pa u čemu je razlika između tog gospodarstva i božanstva? Oni se moraju biti robovi ovdje. Znači, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala su svi robovi, prihvatili ili ne prihvatili. Oni su svi Allahovi robovi. Jel tako? I tu nema razilaženja. Nema razlike između Allahovi stvorenja. Ali jesu li Allaha uzeli za svoje božanstvo ili nisu? E tu se razilazim, svi nisu. Je tako? Naprotiv, čak rijetki jesu. Je tako? Jeste mi razumili? E tako govori Ibn Qajim. Pa su se kaže, složili su se, ili svima je zajedničko, to da je Allah njihov gospodar. Međutim, različili su se potom, je li o taj gospodar njihovo boža, božanstvo, odnosno je li njihov ilah. Šta znači ovo božanstvo? potpuno u lijeću, a nisu u lijeću. Yes. Znači, i, i ovi koji ne priznaju robobijet i ne vjeruju ni u robobijet, i oni se Allahovi robovi, protiv svoje volje. Protičnjeni su njemu. Je tako? On upravlja njima kako on hoće. Razumiješ? Međutim, ne uzivaju Allaha za božanstvo. Šta znači ovo ne uzimaju ga za božanstvo? neće njemu da se srgnu do, se, do zemlje, jel tako? Neće njemu da se pokori. Neće njemu i bradet da čini. Neće njemu da robuju dobro. Dobrovoljno, svjesno. Oni njemu robuju nesvjesno. Oni su njegovi, njegovi robovi svi, htjeli i ne htjeli. Međutim, ovo nije sve svjesno, nego su njegovi robovi kako ih on stvorio i kader im odredio ali nisu svjesno njegovi, da svjesno se pokoravaju. Zato Allah stvarno dala, i ovdje će ti puno znači tovo da shvatiš. Ovaj braćo, ja često ovo čitam, stalo ponavljam ove tekste. Ovo ti dosta pomaže, jel tako? Ovdje sad ti shvataš suštinu te seđde. Zašto Allah stvarno tala od nas traži saginjanje, padanje ničice do zemlje? Zašto traži naklon tako kako je? Da bude naklon u, baš tak u tom položaju. Zašto od nas traži kad stojimo da izgovaramo baš te i te riječi? Pa tako, kad padnemo na ruku, naklon napravimo da izgovaramo baš te i te riječi. Kad padnemo ničcije na zemlju, na seždu, bacimo svoje lice u prašinu, što se ova svanotala od nas traži? i da na to, u tom stanju i u tom položaju, znači određen položaj, stavi ruke ovako, noge ovako, koljena ovako, čelo ovako, nos, sve. I izgovori to i to. Zato što se drugačije ne može očitovati šta? Svjesni rubu, odnosno svjesni rubu dijet. Svjesno rogovanje. Drugačije se ne može ispoljiti šta? Svjesno robovanje. Zato što Allah od ljudi, pored toga što je njima podčinio, što oni ne mogu izaći iz njegove vlasti, naredio im je da vidi ko će od njih svjesno prihvatiti robstvo i svjesno robovati. Pa je odredio pokrete i položaje koje možeš učiniti samo svjesno. O tako? Ne možeš slučajno. Jel' tako? Ne možeš to slučajno pasti na seždu. Pa reći Subhana Rabbi Labin. Jel' tako? A onako slučajno, desno se. Jel' tako? Subhana Rabbi Labin. Halal. <laughs> Ali na ruku, jel' tako? Ne možeš baš na ruku doći. To ne može, znači mora biti šta? Svjesno. Hoće Allah Subhana Rabbi od nas svjesno robstvo. I sad shvataš šta je to. I koja je veličina te sežde. Jel' kad ti svjesno staneš i kažeš Allahu akbar i otarasiš se svog dunjaluka, je li tako? Okreniš leđa svemu i okrećeš se prema kivl i svoje srce usmjeravaš prema avš. Pogled prema zemlji. Je li tako? Šta se sad dešava? Ti si odlučio šta? Da svome gospodaru svjesno ispodiš svoje robe ropstvo. Evo, ja ti robujem, kako si ti Doslov. Stoji pa na ruku, pa se vratim, pa na srđu, pa se vratim, pa na srđu. Sve pa, Stoji. Tu Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži svjesno robovanje. Pa kaže, <clears throat> svi su jedinstveni u tome šta, ili isto im je to što su Allahove robo, robovi svjesno ili ne, znači prihvatili to vjerovali u to ili ne vjerovali. Međutim, razlikuju se po tome jesu li Allaha uzeli za svoje božanstvo ili nisu. Šta znači to? Da li Allahu svjesno robuju hoće ili odvijaju da mu svjesno namjerno ovako savjesno robuju. Pa kaže, oni koji ga uzmu za svog za svoje božanstvo, to su oni sretnici, o tako? I oni mu to priznaju dobrovoljno, da je on Allah, mimo kojeg nema drugog božanstva, o tako? I da se nikome drugom ne smije i vadat svjesno robovanje, činite, o tako? Nijedakog se drugog ne oslanja, nikom se drugom ne nada, nijedakog se drugog ne strahuje, sva ljubav tako iskrenost, poniznost, znači sa, sva skrušenost, pokornost, odanost je kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovdje Ibn Qajim navodi šta sve srčane, srčane i vade. I oni jesu suština. I najvažniji. I najveći i vade. Upravo ovi srčani i vade, oni su najveći. Međutim, ako ih ima, ima i ovi vojenski. Pa jedan brat malo prije kaže, mi još ništa Allah subhanahu ta'ala od ropstva nismo praktično iskazali. Tako, osim tog srčanog ibadeta. Halal. Međutim, šta? To je suština. Odatle počinje sve. I ovo je razlika i to ovome se ljudi razlikuju. Našto? Oni koji su Allahovi robovi, protiv svoje volje, ali tako? I oni koji su Allahove robovi, svjesno. Po ovom, po ovom prihvatanju robovijeta, odnosno prihvatanju olohijeta, ljudi su se podijelili na vjernike i nevjernike, na muvehide i mušlik, mušlike, oni koji samo Allahu i badet čine i oni koji čine i badet još nekome, još nekome drugom na stanovnike džendete i na stanovnike džehennema. Kaže, šeho lesnađenju te ime, rahmehullahu ta'ala, obzirom kaže da je u ljudskim dušama ima, je tako, ljudi u svojim dušama imaju potrebu za gospodarom. Veću nego potrebu za Bogom, za ilahom. Ljudi imaju prije potrebu za gospodara. Je tako? Nego za božan? Za božanstvom. Kako to? Zato što ljudi imaju veću potrebu za neki, je tako? Ko će im udovoljiti njihovim potrebama, je tako? Odagnati od njih nevolje i nedaće, je tako? Veću potrebu zati imaju. Zato kaže većina ljudi lahko priznaje Allaha za gospodara i prije to uradi. A nema potrebu za žrtvu. A vidi, znači prvo ljudi i lakše priznaju Allaha za gospodara. Je tako? Jer imaju potrebu za nekim ko će šta? Da udovodi njihovim potrebama, da, da odagne od njih neraće, da ih spasi, sačuva, je tako? Zato uvijek prije i lakše priznaju Allah subhanahu wa ta'ala, ali tako, za gospodara, nego što ga priznaju za svoje boža, božanstvo, ne, prije nego ga prihvati za svoje božanstvo. Zato većina ljudi, kad se obraća Allahu, je tako, uglavnom se obraća tražeći pomoć, oslonac kod Allaha, je tako? Zaštitu kod Allaha, pribježište kod Allaha, Pa tako, tako se ljudi obraćaju Allahu. A malo je oni koji se Allahu obraćaju iz pukog robo, robovanja. Pa tako? Iz zahvalnosti. Iz zahvalnosti. Pa tako, da mu robuju, da mu svjesno očituju šta? Njegovo gospodarstvo, da mu svjesno očituju da on njihovo božanstvo, da samo njemu robuju. Jeste li shvatili? Ovo govori šeho samim temi. Znači, nije doslovan baš prevod, ali u tom kontekstu. Znači, da ljudima, i to je, evo, da ideš sad među ulicu i pitaš, jel Allah gospoda svih svjetova, jel tako? Pa obraćaš se kad Allah je, ja svako jutro kad izlazim, kažem, bismila, Bože ti pomozi, sačuvaj, jel tako? To on ima potrebu. I to je. Ali, Da Allahu svjesno padne na sežbu. Da Allahu svjesno zakolje kurba. O tako? I kad nema potrebe za mesom. Ne, danas je propisana prinošenje žrtava, je tako? Da Allah svjesno tela svjesno ode na hađ. Da se on žrtvuje. Da se nekim imetkom nešto za Allaha da iskaže svjesno robstvo. E, to, to nema. E, o tome govori šehekul Islam ibn Intejmije. Vidite kako to shvatio čovjek. A, kome Allah svano tar otvori srce, on to razumio, tako. Zato kaže, Allah svano tar šalje sve poslanike da pozivaju ljude da Allahu ro, robuju. Odnosno, da pozivaju ljude da Allaha primate za boža, za božanstvo. A nisu, kaže, pozivali da Allaha prihvate za gospodara, zato što su oni već Allaha prije prihvatali za gospodara. Pa obavešta Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا إِنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَكُولُنَّ اللَّهِ Kad si njih pitao ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi rekli Allah. Čak u suri Zuhruf kaže وَلَا إِنْ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَكُولُنَّ اللَّهِ Kad si njih pitao ko vas je stvorio, oni bi rekli Allah. Znači nije problem u gospodar, gospodarstvu, nego Aleikum salam. Nego neće Allah da prihvati za svoje boža, božanstvo. Pa kaže, Ibn Taym je dalje govori, a kad ih pritisne neka nedaća, onda se Allahu, samo se Allahu obraćaju. Pa i o tome Allah s.w.t. govori su, u Kur'anu. Wa idha gaši je u mevđu, mevđu, kez bolali da'avu Allah muhvesina lahuddin. Kad ih pritisnuše talasi kao brda, onda se Allahu skrušeno obraće. Sad su na moru, jel tako? Vidi kako Allah s.w.t. tajna tako dovede čovjeka u situaciju. Sad su na moru, lađa, uzburkalo se more. Sad nikog nema, samo Allah. Nema ni vlata, ni uzata, ni menata, nikog više ga dozivaju. Sad se iskreno obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovo sve ukazuje na što? Da oni Allaha prihvataju i priznaju njegovu rubu, rubu bijetu, da je on gospodar. Ali neće da da ga priznaju da on jedini šta ila Bog. Da on jedino božanstvo. Nego svojstva božanstvenosti prepisuju i svojim ido, idolima. Jesmo svatili? Ovo je jako važno. <coughs> Isto tako kaže Ibn Taymi Rahmanullah. Mnogi filozofi, a, filozof, tako, priznaju Allahu subhanahu wa ta'ala da on jedini gospodar. Međutim, poslanici pozivaju da se Allah prizna kao jedini ila, a ne rab. Poslanici su pozivali da se Allah prizna kao jedino boža, božanstvo. O tako. Isto tako kaže mnogi sufije. Priznaju Allah subhanahu wa ta'ala, tako, da on jedini gospod, gospodar. Međutim, šta? Ne priznaje da on jedino boža, božanstvo. Pa onda šta? Dove u kući u kome? Svojim šehovima, evlijacima raznim, turbecima, jel tako? Njima i badet čini. Neće da i badet svedu samo na Allaha, nego čine i badet još nekome drug, drugom mimo Allaha. Pa ovdje suština svih poslanstava Znači, od kako je Nuh a.s. poslan, do Muhammeda sallahu a.s. suština svega šta je, ne znam, nije da ljudi kažu jest Allah i gospodar, zato što to ljudi su već govo, nego da ibadet i svjesno robovanje čine samo Allah. I to je suština šehadeta, la ilaha illallah. Allah. braći, što smo mogli ovdje iscrpiti u smislu šta podrazumijeva i šta buhvata to da je Allah svano dala rob gospodar. Tom stvoritelj svega, obskrbitelj svega, vlasnik svega, da svim raspolaže, svim upravlja i uglavnom Allaha za gospodara svi prihvataju. I Allahovi su robovi svi prihvatili to ili odbili. Međutim, ono što Allah subhanahu ta'ala od nas posebno traži, jeste dodatno na to. Da mi, pored toga što smo Allahovi robovi kaderom, sudbinom, on nas odredio da smo njegovi robovi, je tako? Da budemo njegovi robovi i šerijatom. Da se svjesno Allahu subhanahu ta'ala pokorimo. Jeste razumili? Evo, ovo ko ne shvati, znači neće shvatiti ni suštinu svog namaza. Tako? Neće shvatiti ni suštinu svoje pokornosti. Neće nikad osjetiti ni užitak u tome. Tako? Jer neće znati šta znači to pregivanje sad. Što znači ovi pokret, šta znači ovi znači riječ. Što mi to tako, kako to? O tako? Smisao toga tako? I neće znat svoju prednost nad onima koji neće to svjesno da radi. Čemu je razlika između njega i, i ovi drugi? Tamo. Ovi isto za njima daleko. <laughs> ovi sarajevi njima bilo bliži. Taj. Tu je razlika za one koji kažu da je dovoljno koji govori la ilaha illallah da je musliman da je Jest. I ovdje ćete vidjeti znači da mnogi prevode šehadet nema drugog šta? La. Gospodara. Mimo Allah. Vidiš tako da prevode. Ili na hudbama, ali tako, ako pomno slušaš, kaže nema drugog gospodara, la ilaha illallah, nema drugog gospodara mimo Allah. Nema drugog stvoritelja mimo Allaha. Ja. Jeste mi razumeli? Znači, to su svjesni prevodi, svjesno to tako govori. Ako ti trebaš oprezan da budeš ponu da slušaš. Kad to kaže, šta ono će da kaže? Da je suština šehadeta šta rubu? Rubu bijeti. I ono čita u vrijeme što dokazuju filozofi razni, jel tako, učenjaci, mučenjaci, jel tako, ovi naučnici, jel tako, dokazuju, dokazuju, šta dokazuju? Da ima Bog. Da je Allah gospodar. To je dokazano, znači uopšte nije to problematično. Jel tako? A e, koliko vam sad treba vremena da prihvatite šta? I da je on Bog. Jel tako, ustro što je gospodar, da ga prihvatite, da vam priznate da on jedini Bog, jedino božanstvo. Šta znači ovo da je Bog i božanstvo? Božanstvo onaj koji je Bog, onaj koji je božanstvo, njemu se robuje, njemu se i bladet čini. O tako? Njemu se robuje, njemu se, on se obožava. O tako? E sad smo preveli sve. O tako? On se obožava, onaj koji je Bog, onaj koji je božanstvo, on se obožava. O tako? Pa je čitao vrijeme, znači suština poslanica svih poslanstava bila šta? Šta? ko se obožava. O tako? A ne ko je gospod, gospoda. I ljudi lahko prihvate Allah svano tala za gospodara, kao što govori šeikul islamim temije, i to im uvijek ide prije. Zašto? Zato što imaju potrebu za gospodara, ali neće da priznaju Boga, božanstvo. Zašto? Zato što božanstvo treba obo obožavati. Dobro. I to je suština i razlika između rububijeta i ulujeta. Da. Ime, odnosno, ja, ovako ćemo reći. Ime Ar-Rab i El-Ilah, ali tako, gospodar i Bog, božanstvo, nekad se u Kur'anu spomenju zajedno, a nekad pojedinačno. Je tako? Nekad u Kur'anu dođe i spomene se i Arab i El Ilah. Je tako? Jedno i drugo. A nekad se spomene samo jedno. Arab ili se spomene samo Ilah. Pa kakav je odnos između ova dva imena? Gospodar i Bog, božanstvo, je tako? Pa kaže, kad dođu zajedno, spomene se jedno i drugo, onda se gospodar gospodar odnosi na onoga ko stvara, upravlja, tako planira, određuje, obskrbljuje, ali tako, na onoga ko je gospodar. A ilah se odnosi na onoga kome se, ko se obožava, kome se robuje, kome se sežda čini, kome se ibadet čini, ali tako, kome se prinose žrtve, ali tako, kome se upućuju dove, kome se klanja, je tako? Kad dođu zajedno, kao što je u suri, kul e'udu bi rabbin nas, rab, melikin nas, ilahin nas. Pa ovdje ilah znači i Bog, je tako, božanstvo, a rab, gospo, gospoda. Međutim, na nekim drugim mjestima došlo je i spominje se samo ilah. Wa ilahukum ilahum wahid. A vaš ilah Vaš Bog je samo jedan Bog. O tako? Samo jedno božanstvo. Na što se ovdje sad odnose ovaj ilah? Na sve. I onaj koji je gospodar, stvoritelj, sve posjeduje, svim upravlja, čije je gospodarstvo neograničeno, svim upravlja neograničeno, je tako, apsolutno, sa svim raspolaže apsolutno, neograničeno, posljednik je svega apsolutno i neograničeno, malo prije smo to objašnjavali šta to sve znači, i da niko nije posljednik, ni upravitelj, niti raspolaže sa nečim apsolutno kao što to raspolaže i upravlja ko? Allah subhanahu wa ta'ala. On je jedini gospodar i usto je istovremeno on jedini kojem se ibadet čini. E to sad znači ovdje riječ ili ime ilah. Isto tako, u drugim ajetima gdje se spominje da se upućuju dove Rabbena, Atina fit dunija Hasene, o gospodaru, daj nam na dunjaluku dobro, o fil ahirete Hasene i na ahiretu dobro, da ne ostanemo samo na ovom, na dunjaluku, jel tako? Šta ovdje sad znači ovo Rab? Isto. Isto znači i onoga koji je gospodar i onoga kome je dobro upućujemo i kome je jedino i badet širinu. Znači, kad dođu zajedno, imaju šta? Od, odvojena značenja. Pa rab znači gospodar, a ila božanstvo. A kad dođu od, pojedinačno, onda znače jedno i u sebi nose značenje i jednog i drugog. I božanstva i gospoda i gospoda. Pa kad čovjek, je tako, nešto ga iznenadi, streti pa kaže ja ilahi o Bože moj istovremeno šta? istovremeno znači i o gospod o gospoda, je tako? ili kaže ja rab o gospodar moj istovremeno znači šta? i o Bože moj i to su znači to je odnos između ova dva između ova dva imena pa uz Allahovu pomoć, sljedeći put ćemo govoriti o tome šta i na koji način treba na nas da utiče tu kad mi saznamo da je Allah rab, gospodar. Kad naučimo da je on gospodar. I kad naučimo šta podrazumijeva njegovo gospodarstvo. O tako, kako to na nas treba da, da utiče? I kakav mi onda odnos treba da, da imamo? I zaista, ljudi se neće smiriti i neće naći svoj smiraj i svoju sreću. O pa tako, neće naći svoj mir, ni svoju sreću, ni će upoznat smisao svog postojanja. O tako, dok ne upoznaju svog gospodara. Dok ne saznaju i dobro ne shvate, ne nauče da imaju gospodara onda kad čovjek nauči da ima svog gospodara, o tako, koji je gospodar svih svjetova, njegov život postaje sasvim drugačiji. Za razliku od onoga koji to ne zna. O tako, i koji u to ne vjeri. O tako, život onoga koji to ne zna i u to ne vjeri, je život, o tako, strahove, patnje, tako, patnje straha, neizvjesnosti. Tako, ljudi nauče svašta. Vide da planete lete, o tako, da komete imaju isto tako, otkivaju se, izmiču kontroli, nekad nekad tako udari u zemlju. Ta zemlja lebdi, svemir, sunce lebdi, mjesec lebdi, O tako? Na toj zemlji koja lebdi ima masa vode, mora, planine. I on tu sićušan. Ni sa čim se ne može izboriti. Hajde sad smo spomenuli neka krupna stvorenja, je tako? Koja lebdi u svemiru. Ali evo na ovoj zemlji da, da nikad sunca i mjeseca čovjek nije vidio ali je vidio razna bića, ali tako, sitni insekte, među kojima ima smrtonosni uboda, je tako. Imaju neke tamo crne udovice, samo te malo zvocne i gotovo su. Tako. A ima žena, <laughs> Dobro, ova treba više puta, pa nije ne samo da to riješiš. <laughs> E, znači, hoću da kažem, znači, pogledajte, čovjek kad pogleda okruženje u kojem on živi, ambijent u kojem on živi, od jednog tu, a ne zna za gospodara, njegov život je nesanice. Njegov život je nesreće, prava tegova. A tako je li nije? Zamislite, samo malo pomislite na taj život. A život onoga koji zna za svog gospodara je život sasvim nekoga drugog, tako smirenog i staloženog. I vidi kako Allah svano tela, je tako? Inna ladina kalu rabbuna Allah, oni koji kažu naš gospodar je Allah. Tome steqamo, a zatim ustraju. Ha? Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala zato što su to rekli, spušta na njih, da te nezvera alihim ul melaikatu, Allah te hafu, wa la tahzim. Spušta im se melec, nemojte nišćega da se bojite i ne strahujte. O tako. I ne, ne žalostite se Allah. Znači ničeg se ne bojite i nema za čim da se žali. Ko shvati da ima gospodara. Ko shvati da ima gospodara. Pa ćemo za lavu pomoći sljedeći put obzirom da ne bi mogli da ne bi mogli završiti, al tako. Ali je najvažnija stvar najvažnija stvar koju ću večeras onaj, spomenuti tu da insan kad shvati da je Allah gospodar, šta? Tu za sebu polači da je on rob. Tako? Pa ako ima gospodara, taj gospodar je njega stvorio sa nekim ciljem. Tako? Jer gospodar, apsolutni gospodar, ne stvara tek tako. Kakav je on gospodar kad bi stvorio nešto bez nekog cilja, tako? Ne, onaj koji je apsolutni gospodar sve sa mjerom i sa ciljem stvara. Pa je čovjeka stvorio sa mjerom i sa, cilj, sa ciljem, da bude rob da mu bude rob. I to je cilj stvaranja. Ona halakto džine vol insa illa li abudu. Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da da mi robuju. Tako. E ti kad upoznaš da imaš gospodara, ti upoznaš, odnosno spoznaš da si ti rob i da je to tvoja svrha. Cilj što ti postojiš, glavni cilj da ti budeš rob da robiješ. Kad to čovjek shvati, onda tek poslije može da otako uživa u islamu i vade to. To je najvažnija stvar. Ljud koji ne shvataju da je Allah gospodar, a da su oni robovi, šta, oni hoće da oni budu robovi. Hoće oni da budu gospodari. I šta je glavna danas ovdje je tako, borba upravo oko toga. Borba vjernika da Allah bude gospodar i borba nevjernika da oni budu gospodari. Kako će izaći, je tako, kao pobjednici u borbi sa Allahom subhanahu wa ta'ala, nemoguće. Zato, ako je Allah subhanahu wa ta'ala, a jest, opako gospodar, onda smo mi robor i stvoreni smo sa ciljem. I nemoguće da gospodar svoje podanike prepusti tako tek. Tako? Nije moguće. Neprihvatljivo da apsolutni gospodar ima svoje robove kojima ništa ni, na, na, ni naredio, ni zabranio. neće ih pozvati na odgovornost. Pa tako je to apsolutni gospodar? Nije. Apsolutni gospodar je onaj koji je stvorio, naredio, zabranio, precizno, je tako? I onda će pozvati na odgovornost. To je osnova gospodarstva. Evo na Dunjaluku da imamo nekoga koga bi mi zvali, hajde kažemo neki šef, gazda neki. I sad, da bude to neki dobar gazda, a da mi njemu, da nam nikad ništa ne naređuje, ne zabranjuje, ali mu se nam. Od nas ne traži ništa da radimo. Nikad nas, šta god mi uradili, svo njegovo imanje upropastili, ne poziva nas nikakvu, ni na kakvu odgovornost. Je to neki... Kakvi je to šef? Kakav je to šef? Pa zamislite u pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. A sa njim se ništa ne može porediti. Njemu ništa nije slično. On je apsolutni gospodar. Stvoritelj svega. I radi tog robstva nas stvorio. A da nas ne po, ne, ne, nikad ne pozove na odgovornost. Da li je moguće to? Nije moguće. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas napominje Efe hasibtum ennama halaknakum abethan wa ennakum ilajna la turđam. Kako možete pomisliti? Zar računate da smo vas bez veze, onako bez smisla stvorili i da nam nećete biti vraćeni? Da nam se nećete vratiti? Ne priliči to. Kome? Allahu ne priliči to tako. Kad ne priliči na dunjavu ko nekim gazdama takozvanim ili tako i domaćinima, kako će priličiti to apsolutnom gospodaru? uzvišenom gospodaru, gospodaru svih svjetova. Kako će njemu to priliči? Ne priliči. Evo ovo je najvažnija stvar. Kad spoznaš da imaš gospodara, znači šta? Da ti je naredio, da ti je zabranio, da si ti rob i da ćeš biti pozvan na odgovornost. Da taj gospodar šta? Nagrađuje i ka? Kažnjava. Apsolutni gospodar i da njemu ne priliči da, ti, da te stvori i onda da te zanemari. Priliči to Allahu, da te stvori i onda da te zanemari. Allah subhanahu wa ta'ala nikog zanemario nije i ništa zanemario nije. I sve će doći na, na polaganje. Da se izračuna i da se izvara. E to je ono što je prvu i najvažniju. Pomolim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim Allahom subhanahu wa ta'ala robojim. Braćo, ukoliko ima neko da svojim komentarom nešto doda još doprinese da se ove stvari još bolje razjasne jedno na sve. Što se tiče i bladita srca, čovjek nikad ne može 100% biti siguran da on to 100% ima